U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 أنعم علينا بالهدى الرباني فالله قد خص الأنام بأحمد في نور إهداء من الحنان Mu'min je uvijek u prednosti. Makar i da ga muslimani ostave bez svoje pomoći i podrške, on ima onoga koji ga nikada neće ostaviti, sve dok on ispunjava ono što mu je njegov gospodar تبارك وتعالى na tala postavio za usta. أظلم وانزوى بتعاسة لما استبانت بهجة الإيمان والكون هلا بالبشارة معلنا ميلاد نبع البر والإحسان أتى تعالى جل شانه هناك نيمة تفاوات يا سيدة الله جل شانه سوى رشانة الله جل شانه I ne može niko doći do nekog rješenja osim do onog koje mu Allah mu daje. Zato je uljudno i ispravno da se čovjek obrati onome kod koga su rješenja, a neko da se obraća onima koji ni sami sebi ne mogu rješenje da, da pribore. Ni sam sebi ne može da pomogne, niti sebe da, da zaštiti. برد العفو والغفران هي نبض روحي وابتهاج سريرتي وذهاب همي وانجلى أحزان فبشائر الآيات تنطق بالندى إذ حل فينا سيد الأكوان سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا في الهدى الرباني أنعم علينا يا كريم بفسحة نحيا بها في روضة بجنان واشرح صدور المؤمنين لسنة في الصلاح على مدى الأزمان وحد صفوف المسلمين Poštovana moja braćo, preporuka Allaha Tebara Kvetala prvim i posljednjim svojim robovima jeste da se boje njega Tebara Kvetala. Kao što kaže Allah Đalla Vala, نستز بالله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نسمع أنما كويسم ذلك كويما اسم ذلك نيجو بري باس أيضاما أقروتلي دسبويت الله جل شأنه وإن تكفروا فأكو بودي تزنيك لي أكو بودي تزنيك فإن لله ما في السماوات وما في الأرض Pa doista je Allahu Đelešanuhu sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. kjana Allahu غَنِيًّا hamida, A Allah Đelešanuhu je onaj koji je neovisan i hvale dostojan. Pa vidimo oporuka Allaha Tebarek wa ta'ala prvim i posljednjim svojim robovima da se boja Allaha Đelešanuhu. To je vasijet Allaha Tebarek wa ta'ala svojim robovima. Kao što je to vasijet i Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam svome umetu كتصيغ حديث أبي أمامة الباهلية رضي الله تعالى عنه ويكاجه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع Čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je držao hutbu na hađu, na hađu vedavu, na posljednjem oprosnom hađu, pa je rekao Ittaku rabbakum, wa sallu hamsakum, wa sumu šahrakum, وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم Bojte se vašeg gospodara, klanjajte vaših pet namaza, prostite vaš mjesec, dajte zekat na vaš imetak, pokoravajte se vašim pretpostavljenima, ući ćete u džennet vašeg gospodara. Ući ćete u džennet vašeg gospodara. Tako Selefu Sali, dobre prve generacije, nisu prestajale ovo isto oporučivati i ovaj vasijat ostavljati svojim nasljednicima u svojim putvama i svojim pismima i svojim oporukama pri kraju svoga života, dakle na, na, na svojoj samrti. Tako je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu pisao pismo svom sinu Abdullahu rekavši mu Amma ba'd, a zatim fa inni usike bi takvu Allahi azza wa jel. Ja ti oporučujem da se bojiš Allaha Đelešanu. Ja ti oporučujem da se bojiš Allaha te barake wa ta'ala. O značenju luka, šta to znači et takva, između mnogobrojnih definicija koje su dali islamski učenjaci, Jedna od njih glasi En jeđarel abdu bejnehu wa bejne ma jahafuhu vekajetun teqihi min Kaže takvaluk je da rob između sebe i onoga čega se boji ili od čega strahuje da postavi zaštitu teqihi min bojeći se toga. Da rob između sebe i onoga od čega se plaši da sagradi zaštitu ili ono što će ga zaštititi od toga čega se boji, bojeći se, bojeći se njega. U ovom smislu, dakle, da insan, da roba Allah Đelešanuhu, napravi, dakle, zaštitu, štit između sebe i vatre Da izgradiš ono što će te štititi, od vatre džehennemske čime svojim djelima, svojim riječima. Svojim djelima i svojim riječima na koja si dakle upućen svakodnevno. Zatim kaže šejih, kaže ovdje ispred ispred tebe su poredane, kaže koristi takvaluka koristi takvaluka koje šejih spominje i kaže u osnovi kaže imaju dvije grupe, dvije vrste koristi takvaluka. Kaže, jedna vrsta jesu dunjalučke koristi takvaluka. a druga ahiretske koristi takvaluka. Dakle, dunjalučke koristi takvaluka i ahiretske koristi takvaluka. Pa kaže, prva korist takvaluka jeste إلا التقوى سبب لتيسير أمور الإنسان Kada takvaluk je razlogom da čovjeku sve stvari postanu lahke i dostupne. Takvaluk je razlogom da insanu sve stvari postanu postanu lahke i dostupne. To jeste one stvari koje ga, koje ga vode blizine Allaha te barek ve taala i koje kojega vode pravim pravim putem. Kale, kale, kale Allah azza wa jal وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Onaj ko se bude bojao Allaha Đalešanuhu, on će mu sve stvari učiniti dostupnim. Olakšat ćemo Allah te barak da sve stvari koje su mu potrebne na putu ka Allahu Đelešanuhu da mu budu lahke i da lahko do njih dođe. Olakšane. Neko se to ti stvari muči, lomi se, međutim ne može do njih da dođe. Jer su mu otežani. Nije on za njih. Dok onaj koji se boji Allaha Đelešanuhu te su mu stvari mu činjene. I vidiš ga kako je on upućen na svaki hajde. Gdje god se dobro pojavi, on je tu. On je uzeo učešća. Ili ga sam čini, ili ga čini sa drugima. Uglavnom njemu je to olakšato, taj hajr, to dobro mu olakšato na svakom koraku. I kaže Allah te barek فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى A što se tiče onoga koji udjeljuje i koji se boji Allaha Đelešanuhu i koji ono najljepše smatra istinitim, njemu će biti olakšan put lahkoće, to jeste put ka dženetu Allaha Đelešanuhu. Pa je uslov za ovaj lahki put i olakšani put ka ženete Allah Đelešanhu, kao uslov tome je postavljeno šta? Omen eata, onaj koji udjeljuje, koji daje na Allahovom putu, koji dakle svojim imetom sebi raskrčuje put i pomaže jedin Allaha te barak vatala. Tafa i koji se boji Allaha Đelešanhu i ono najljepše smatra istinitim Takvom će ovaj put biti olakšan. Takvome će ovaj put biti olakšan. Zato vidimo mnoge koji nisu u stanju da ispune ove uslove. Kada treba da sudjeli na Allahom Đelešanom putu, ruka stisnuta. I misle da je s time sebi nešto privredio, sebi nešto ostavio djetetu. Želi da kupi haljinu i tako dalje. I misli da je na nekoj dobiti. Nije se potrošio, uspio da se ne potroši čovjek. Međutim, Allah te bare letala možda zbog tog dobrog djela koji je tu učiniš tvojim udjelivanjem na vam želišanom putu otvoriti još mnoštvo drugih dobrih djela. Tu su bila jedna vrata koja ako ih otvoriš, a košta nešto. ti nešto košta da ih otvoriš. ako uložiš, otvaraju se ta vrata kroz koja imaš još mnoštva, mnoštva toga što te čeka od dobre hajde. Međutim, ako budeš bahir, ako budeš krtice i ne budeš mogao da uložiš da se ta vrata otvore, ostaćeš uskraćen od svih onih dobrih djela koja, koja bi se omogućila da si to uradio. I onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanu, i onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanu, takvome će dakle biti šta? Olakša put ka dženetu. Olakšan put ka dženetu. Zato se sjećam ovdje hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa kada je govorio Rasul sallallahu alaihi wa sallam o kaderu da je Allah te ta'ala sve odredio, da sve odredio, da je stvorio ljudska djela i sve ostalo, pa jedan od ashaba slušajući ga, kaže, o, o Allaho poslaniće, Čemu onda naš trud i naša djela ako je sve određeno? Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa Vi radite, a svakom je olakšato ono za čega je stvoren. Vi radite, a svakom je olakšato ono za, čega je stvoren. I ovdje vidimo kako je Allah te svoga roba koji se boji njega te tala, kako mu je olakšao put ka dženetu. Kao što je i olakšao put onom grešniku put grijeha, onom kafiru put kufra, onom mušiku put širka i tako dalje tako dalje. Zato čovjek treba da se osvrne oko sebe i da vidi na, kako, na kakvom je putu. Na kakvom je putu. Šta mu je to ispred njega olakšato? Šta se ispred njega to reda? Jesu li to dobra djela? I sa Allahu Đelešanu i slijedjenja Rasula sallallahu alaihi sallam ili je pak naprotiv, suprotno od toga da se redaju grijeh na grijeh, nepokornost na nepokornost. Umjesto društva mu'mina, društvo nevjernika. Umjesto društvo mu'mina, društvo munafika, društvo novotara. Da se upita čovjek, zašto je meni to olakšato? Kako sam ja došao i upućen na, na taj put i radim takva djela? A ja sebe držim da sam ja sredbenik, ali su na to Dakle, pokazatelji su svuda oko nas, samo insan treba da bude pravedan i radan i da gleda, da gleda očima šarijata i pravde, a ne da gleda očima strasti. Druga fajda, druga korist od takvaluka, cijenjena moje braćo, jeste to što je takvaluk razlogom zaštite insana od šteta kojemu mu šeitan i lanetullahi alejh mogu nanijeti. To što je takvaluk razlogom <clears throat> da rob bude pošteđen i zaštićen od šeitanskog djelovanja kada je, kada on u pitanju. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala, niste zbila, inna ladina taqavu إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون Doista oni koji se boje Allaha Đelešanu. Kada ih šeitan svojom sablazni dotakne, te vetkeru, odjednom se sete. Vehum obsirun i odjednom postanu prisebni. Dakle, njihov hal nije kao hal drugih ljudi. Kada i šetan zavara i zavede i navede na grijeh, to kao niti se seća Allaha Đelešanu, niti se seća kazne za grije niti se seća opšte toga da je to grijeh. Samo nastavlja i priželjkuje da mu se još to tog grijeha umnoži i doda. Međutim, onaj koji se boja Allaha Đelešanu, on je od Allaha te bareke kao nagradu za svoj takvaluk ima šta? Da čim ga šeitan dovede i navede na grijeh, da krene ka grijehu, da odluči da ga učini ili da krene da ga radi. Takav se sjeti Allaha te bareke Sjeti se da je to zabrana, sjeti se da ga je na to naveo šeitan lanetullahi alej ili njegov nefs. Pa postane priseban. Hop, Zastane, ne ide u grije. Napušta to, kaje se i zato što je krenuo da učini grije. Ili počeo da čini grije. Kaja se Allah te baraka tada postaje priseban. Jer čovjek ovdje se misli na prisebnost da je svjesan celokupnog stanja. Da je svjesan da je to djelo haram. Da je to djelo zabranio Allah te tada. Da je to djelo ako ga učini čeka ga kazna. Možda od Allaha Đelešanu. Da mu možda Allah to neće oprostiti i tako dalje, tako dalje. I šta? I vraća se, dakle, vraća se na, na put sirata ima, vraća se na pravi put, zna sve da je to, da je to put zablude i skretanje sa pravoga puta. Zato se takav, dakle onaj koji je mu tekje, koji, bogo, koji je bogobojazan, čim se to desi kod njega, odmah se sjeti i vraća se, postaje priseban, vraća se istini i slijedi istinu. Dok je ovo stanje, braćo, drugi i drugačije. Kod drugih je drugačije. Nema mogućnost, ono onaj ko nema luka, nema mogućnost ono niti da se sjeti, niti da vidi da je to zabuda, da je to skretanje sa pravoga puta. Zatim inat, inat njegov postaje jači od istine koja je dakle pod njega. Pa zbog inata neće se da se vrati. Pogriješio čovjek i sad ga kao stid od ljudi ili da ne bi doživio poniženje kod ljudi, sram ga da se pokoji da se vrati. I onda još veći mu počne da tvrdi da to na čemu je i to u čemu je pogriješio počne da tvrdi da je to istina i da je to put Rasula sallallahu alaihi wasallam po Korana i sunet i tako dalje da I tako čovjek vuče grijeh na grijeh, teret na teret, musibet na musibet dok i ono malo takvaluka što je bilo kod njega počne da opada, opada, slabi i odjednom postane kod njega onaj lažni takvaluk, lažni takvaluk, a to je takvaluk koji se negdje i na nekim dijelima kod čovjeka pojavljuje dok ga ljudi gledaju. Međutim, istinski takvaluk koji te upućuje da štitiš i braniš i poštoješ Allaho Đelešanu granice, tog takvaluka nema. Tog takvaluka nema. Treća korist, braći, od takvaluka, dakle, dunjalučka korist takvaluka, jeste ta što je takvaluk razlogom otvaranja vrata bereketa tekiji, kako kaže šejh, vrata i nebesa i zemlje. Pa, pa pada dakle na njega blagoslov i sa nebesa i zemlje na onoga ko se boji Allaha dželle šanehu Kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون A kaže da su stanovnici sela i gradova vjerovali i bojali se Allaha dželle šanehu mi bismo im zasigurno otvorili bereket i blagoslov sa nebesa i zemlje ولكن كذبوا međutim, kaže, oni su poricali, oni su lažnim to sve smatrali, pa je bima kanu yaksubun pa smo im mi kažnjavali zbog onoga što su zaradili. Pa smo mi kažnjavali zbog onoga što su zaradili. Pa vidimo, cijenjena moje braćo, da onaj ko se boji Allaha Đelešanuhu, da će mu Allah te barak zasigurno, zasigurno otvoriti blagoslov sa nebesa i zemlje. To jeste da takav nikada ne može doći, doći u situaciju i u stanje kada neće pri njemu i nad njim biti pomoć Allaha te ratala. Ona, dakle, ovo nosi i značenje da mu Allah Đelešanuhu da će mu slati dakle svoju pomoć i sa nebesa i da će mu slati svoju pomoć i sa zemlje i dakle sve ono berekat, dakle sve ono što, što njemu koristi to će mu dolaziti, sa svih strana. To je dakle fajda, dunjalučka fajda i korist takvaluka. Četvrta vraćo korist takvaluka jeste ta što je takvaluk razlogom في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منهما što je takvaluk razlogom da rob dobije od Allaha Đelešanu mogućnost razlikovanja istine od batile, istine od neistine, te prepoznavanje jednog i drugog. Dakle, da čovjek, rob Allah u potpunosti razlikuje kada se pojavi neko stanje, da li je to istina ili batil. I da vidi šta je u tome istina i šta je u tome batil i da jasno prepozna jedno i drugo. I da jasno prepozna i jedno i drugo. Kaže Allah Đelešanu, Ja iha ladina amenu in tettaku Allahe O vjernici, ako se budete bojali Allaha Đalešanuhu, On će vam dati furkan, On će vam dati moć razlučivanja između istine i neistine. On će vam dati moć razlučivanja između istine i neistine. I kaže uzvišenje jeste zbila, ja juhledina amenu teku Allahe, wa aminu bi rasulihi, يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم O vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu i vjerujte u njegovog poslanika, on će vam dvostruku milost svoju dati, وَيَجَعَلَّكُمْ nura i daće vam nur od sebe, temšune bihi, pomoću koga ćete moći da idete, وَيَغْفِرْ لَكُمْ i oprostit će vam grijehe وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمُ Allah Đelešanu je onaj koji prašta grijehe i koji je samilostan. fajda i ova korist, braćo, dunjalučka korist, takvaluka, jeste jedna od posebnih koristi. I najmožda vrednijih koristi koju ima rob koji se okiti takvalukom na ovome svijetu. Zbog čega? Zato cijenjena moje braće što je vrijeme u kome živimo je vrijeme kada je najmanje oni koji nose istinu i žive po istini i samo njoj pozivaju. A najviše je oni koji istinu zamenjuju sa laži i govoreći da je ta laž istina. I oni koji istinu miješaju sa istinom pa je tako protinju i govore da je to sve istina. Dakle, oni koji istinu miješaju sa, sa neistinom, sa laži, pa tako pomiješano šalju to u narod i govore i tvrde da je to istina. U takvom stanju, u takvom stanju, nema sumnje da treba insanu posebna, dakle, neka mogućnost koju Allah Đelešanu samo daje da se ti snađeš i da pored svih tih takvih koji imaju jako dugačke jezike i sposobni da te obrade, da ti tako priča uvedljivo laž, da ti nekako misliš možda istina. A kamo je što tu laž malo pomiješa sa sa istinom je malo pomiješa. Pa ti vidiš, malo ima istine. Mi je pravedan. Možda može kad čovjek nešto kaže istinu, ne možeš gažiš. ovaj sve laže. Rekao je istinu, vas, rekao istinu, to je pravda. Međutim, problem je kad ljudi uzmu nešto istine, pa pomješa sa mnoštom laži i onda kaže sve ovo istinu. S čim ćeš to raspoznati? Kako ćeš prepoznati u suštu? Šta je tu istina i šta je tu batin? Jer ti je obaveza da se držiš istine i da slijediš istinu. I ne smiješ ni zbog čega i ni zbog koga napustiti istinu, niti zatvoriti oči pred njom, niti se oslonuti na nekoga, ja ću da idem za ovim, pa makar on me odveo kod god hoće. Ne, istina je došla da se svi njoj pokorimo. Ona nije došla da nekoga bespravno uzdigne. Naprotiv, ona uzdiže one koji je iskreno nose i koji se njoj predaju i koji nju postoji i po njoj žive i ne može drugačije vraćati. Zato u takvom halu, u takvom halu vidimo kolika je potreba da čovjek pri sebi ima ono sa čime će u ovakvom stanju i ovakvim okolnostima da prepozna, da prepozna istinu i da istinu prihvata, a i da prepozna laž i da taj laž odbija i da ukazuje na njega, jer nije dovoljno samo da, ga, da prepoznaš laž. Već ti je obaveza kada si saznao za batin koji se plasira i širi kao hak, da kažeš ljudi, o, mene Allah pomogao pa sam saznao da ovo što se predstavlja istinom, da ovo nije istina nego je batin. I da dokažeš ljudima to, da im pojasniš, a zatim neka ljudi urade što hoće. Jer nemamo silu. Da imamo silu ne bi im pustili da rade što hoće. Ali nemamo šerijeta Allaha Đelešanu i zato moramo da im kažemo, da im kažemo nakon toga sad kazali smo vam istinu, radite što god hoćete. Ali da imamo šerijeta Allaha Đelešanu ne bismo im ovo rekli. Nego bismo im pojasnili ovo je istina. Ako neće da je slijedi, ima drugi način, jer tebe Allah Đelešanhu nije natero niti te ih od muslimana natero zoru da ti prihvatiš ovaj din. Jer Allah Đelešanhu rekao, la nema prisilu vjeri. Na tom početku kad hoćeš da prihvatiš islam. Nema prisil, nikome. Ali nakon što si ušao u njega, e više ovaj ajed za tebe ne važi. Ti si dobro ušao ovaj din, ali ne možeš nakon toga da se ponašaš kao neobavezan u islamu. Pa eto, radiš kad hoćeš djelo pokornosti, kad hoćeš djelo nasijata i nepokornosti. Ne, ne, ne. Završeno s tobom. Ti si na početku imao dobrovoljni izbor, ali kasnije ti podliježeš šerijetskim propisima. Pa ako se suprostavi šerijetu Allaha te barek onda ćemo gledati u čemu se suprostavio i kolika je težina toga pa imaju hududi, imaju kazne koje slijede. Tako da više nema na dobrovoljnoj bazi. Ne, to je bilo na početku. Iako danas ćemo čuti mnoge da se ovim ajetom brane kroz čitav život. On musliman kaže od djetinstva, ali se čita vijek kad, tražiš od njega pokornost Allahu Đelešanu, čita vijek se brani, a nema prisjedove, nema prisjedove. La haula wa la illa Zato kažemo, cijenjena moja braćo, kolika je samo potreba jednom vjerniku da danas u ovom vremenu pesada i nereda i mnoštva onih koji pozivaju svemu i svačemu, ali ne samo čistoj istini, kažem, čistoj istini, suštoj istini Kurana i Suneta. Koliko je potrebno vjerniku Kolika je potreba vjerniku za takvalukom, to jeste za onim da bi ti Allah Đelešanu preko toga dao mogućnost da prepoznaš istinu, da prepoznaš istinu i da prepoznaš laž, dakle da razdvojiš između ovo dvoje, da ti je to ispred tebe jasno i da pojašnjavaš stanje jednog i stanje drugog i da druge tome pozivaš. Zato Allah Đelešanu <clears throat> kada kori ehli kitabije šta im kaže? قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Reci, o stedbenici knjige, zašto miješate istinu sa neistinom? I istinu prekrivate. A vi znate da je, šta je, da je to istina. Dakle, ovo su reći Allaha te barake vatale upućene ahli kitabijama. I niko ne može da kaže da se ove riječi odnose samo na njih. Ne, odnose se na sve one koji budu sa istinom radili to što su oni radili. Pa svako ko bude miješao istinu sa batilom, ili istinu prekrivao i zaobilazio, makar se u tome koristio kuranskim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi sallam, naprotiv, samo je još veći musibet na sebe navukao. Zbog čega? Zato što je upao u drugi veliki grijeh, a to je laganje na Allahove riječi i riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam i njihovo tumačenje kako nije poznato seletu sada Nije poznato prvim takvo to, tako tumačenje. Niti je značenje tih ajeti hadisa tako kako on to hoće. I on ovdje nije došao da njih pojasni i da njih, dakle, dostavi ljudima već je došlo da, da njima brani onu svoju grešku i one svoje stavove i da ljudima ukaže da je to pravi put, a u stvari šta? Tvrdi za grešku svoju i za svoje skretanje s pravoga puta, tvrdi da je to da je to put Rasulullah sallallahu alaihi wa što je to daleko, daleko od istine, da nas Allah te bareka ta'ala toga, toga sačuva. Zato kaže Allah Đelešanuhu ovdje, <coughs> u ovom drugom ajetu, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ I da će vam Allah Đelešanuhu nur, svjetlo, pomoću koga ćete ići. I ovo se, braći, odnosi i na dunjaluk i na ahiret. Da onaj ko se bude bojao Allah Đelešanuhu, da će mu Allah te barake wa ta'ala dati nur pomoću koga će na dunjaluku istinu vidjeti istinom i pravi put vidjeti pravim putem. Dakle, pomoću tog nura koji dolazi zbog imana i takvaluka prema Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu daje to, pa ti vidiš mu'mina, vidiš mu'mina kako, ne može, ne, ništa on ne, promiče da on to ne prepozna. Bati je gdje hoćeš. On pravi put vidi, im ispred njega, nema nikakvih ovaj magli, nema nikakve tame, nema nikakvih nejasnoća. Njemu je sve jasno ko dan. Može tamo doći doktor islamskih nauka, deka, ne znam ti, hafiz, hadis i tako dalje. Ali kad on počne da govori, ako počne takav da govori nešto mimo pravoga puta, mimo Korana i Suneta, takav prepoznaje. I koliko smo bili svedocima u našem vremenu od velike, od velike uleme koji su po nekim pitanjima zbog Allah Đelešanhu najbolje zna pritiska od vlasti, uh, ucene i tako dalje. Allaha molim da im oprosti ako su iskreni i da ih očisti ako su pod prisilom to učinili i da dođe istina do nas ona kakva, kakva jeste i da njih poštedi toga. Ali smo vidjeli kako i velika imena i veliki učenjaci, dakle zbog raznih stanja u kojima su se našli, nisu mogli da se drže istine, nego su, nego su u nekim stvarima dakle, skrenuli i dali takve petve kakve su ogroman sivet. Ogroman usivet i za umet i pogotovo za nešto što je glavna svetilka ovoga umeta danas, a to su mu na Allahom Đelešanom putu. Pa te petve upućene protiv njih, usmjerene protiv njih, da se oni okrivljuju za, za i grešku, dok se oni murtedi, poput Kadirovu, učečeni i drugi brane i traži se pokornost vjernika njima. Da Allah Đalešan sačuva u musibeta. Zato cijenja moje braćo, vidimo koja je to, koja, kolika je ova korist, ova korist takvaluka na, na Dunjaluku jednom roku. Kad mu Allah Đalešanu da, svjetlo pomoću kogu on jasno vidi svoj pravi put. Živio na ovom mjestu ili na nekom drugom mjestu. Sve jedno. On pomoću tog nura vidi pravi put i vidi istinu jasnu. i vidi i prepoznaje batil jasno i slijedi istinu nju promoviše njoj poziva i ukazuje na štetnost batila i tako dalje i tako dalje. Kao što će kažem Allah te otala. i na sudnjem danu upravo mu'minima tim koji su bili bogobojazni, da će im Allah Đelešanuhu svjetlo nur, pomoću koga će oni ići kad dženetu svoga gospodara te barakatara. Pomoću koga će oni ići? Kad dženetu gospodara te barakatara. S druge strane, mi danas vidimo koliko je samo monafika koji se stalno miješaju među muslimane. Stalno se nešto tu petljaju čak se sa njima, sa se safe, e, pokušavaju da liče na njih i tako dalje. Rovare među muslimani. Pa će ti takvi monatici doći na sudnjem danu i kad mu'mini krenu kad džennetu Allaha Đerlešanuhu koristeći svetlo koje će im uzvišeni Tebara Kvetala dati zbog njihovog imana, oni će tako pokušati i probat će da i oni krenu sa njima. Zbog čega zazivat će ih? nas da se vašim svetom okoristimo. Hoće da kažu, a mi smo bili na Dunjavu s vama. Pa će im biti rečeno, ne ne, vratite se. Vratite se pa tražite neko drugo svjetlo danas. Jer to Allah Žešanu govori u suratu Hadid. Suratu Hadid. Govori Allah te barake o tom slučaju. Dakle, kad će oni pokušati da i tu nekako prevare muslimane, pa da se s njima provuku, što bismo rekli. Međutim, ne. Tamo neće biti. Te mogućnosti nikome. Pa će biti povraćeni, dakle šta? I upućeni na neko drugo svjetlo, a drugog svjetla? Drugog svjetla neće biti. Drugog svjetla neće. Neće biti. Kako će govoriti vjernici Rabbena etmim lena nurena vagfir Na sudnjem danu, jel? Ja? govorit će vjernici, gospodaru naš povećaj nam naše svjetlo. Povećaj nam naše svjetlo i oprosti nam naše grijehe. Subhanallah. To jeste svjetlo. Treba će ti, treba će ti to svjetlo pomoću kojeg jedino tad možeš doći do dženeta. Znači, takva je tama da nema nikakve šanse, ne znaš kuda, kuda kreneš. Ne znaš kuda kreneš. A znaš čeka, postoji samo dženet i džehennem. Kako da kreneš, kuda kreneš? Allahu akbar. Nema mogućnosti samo koji ima nur. I e, samo će tajno zakrenuti. I niko više. I niko više. I zato vraćam i na ovom svijetu Pravim putem ide samo onaj ko pojačava ovaj nur. I kome se ovaj nur pojačava i kom, kome ovaj nur dakle jasno jasno ocrtava ocrtava stazu ka Allahu te barake te barake wa ta'ala. Tako da vidimo cijenja moja braća kolika je korist samo. Dunjalučka samo korist. Od takvaluka robu koji se boji dakle Allaha Đelešanu. Sljedeća korist, braćo, od takvaluka jeste ta da takvaluk razlogom hrudil me'zehi dakle razlogom, razlogom da vjernik izađe što bismo rekli iz čorsokaka da, da pronađe izlaz iz bezizlazne situacije da pronađe izlaz iz bezizlazne, bezizlazne situacije i da vjernik dođe do obskrbe kojoj se nikako nije ni nadao. To sam. Kojoj se nikako nije ni nadao. Pa kaže Allah te barek ve ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب A onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu, on će mu izlaz iz svake situacije naći i obskrbit će ga odakle se i ne nada. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. I nema sumnje, vraću, da koliko je samo, koliko se samo truda ulaže, koliko se samo truda ulaže da čovjek nekada izađe iz neke situacije u kojima se nađe. I pogotovo nekada kad vidi ispred sebe bezizlaznu situaciju, ne može nikako da, da ispliva. Osjeti taj čovjek potrebu da mi je sad neko ko bi me sad odavde izbavio. Da mi je sad Čini mu se to da više nikad ne može upasti u takvo stanje. I koliko se samo truda ulaže da bi se, da bi čovjek sebi neku, neku opskrbu priuštio, jel? Međutim, Allah Đelešanuhu garantuje da onaj ko se bude boja Allaha Đelešanuhu dobit će ove, ove, ove dvije stvari zbog toga. I izlaz iz svake situacije i opskrbu odakle se ne nada. Mi danas, kad radimo, znamo to nam je sigurno. Radio sam toliko sati, tolika je satica i nama je to pomjerilo, jel? I ne računamo, doći će deći doplatak, ta bitak, mi računamo, jel? Međutim, ovdje se radi, dakle, o obskrbi na koju uopšte ne računaš. Ni na kraj pameti ti ne pada. A Allah Đelešanu će ti dati. I to je dakle velika, velika korist od takvaluka još na ovome svijetu. Šesta korist, braće takvaluka, na Dunjaluku jeste ta što je takvaluk razlogom za dobijanja zaštite Allaha te barek Za dobijanje zaštite Allaha Đelešanuhu, a štićenici Allaha te jesu upravo, jesu upravo mutakije, jesu bogobojazni. Kao što Allah Đelešanuhu kaže Inna uhu illa mutakun. Doista, njegovi štićenici, to jeste oni koji su pod, zaštitom Allaha te barek vatala, jesu mu teki, jesu bogobojazni. Ti su oni koji su pod zaštitom Allaha te bareke, Allaha te bareke, wa ta'ala. I kaže Allah Želešanuhu, wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. A pa doista su nevjernici, zulumčari, zaštitnici jedni drugima. Wallahu aligil mutaqin, a Allah je zaštitnik mutakija bogobojazni. Pa vidimo da zulumčari nepravednici i nevjernici oni jedni druge štite. I oni drugi, jedni druge potpomažu. Međutim, vjernike mutakije potpomaže i štiti ko? Allah Đelešan. Allah te barake. Te barake I zato je mu'min uvijek u prednosti. Mu'min je uvijek u prednosti. Makar i da ga muslimani ostave bez svoje pomoći i podrške, on ima onoga koji ga nikada neće ostaviti, sve dok on ispunjava ono što mu je njegov gospodar te barak vatala postavio za uslov. Zato je ovo najsigurniji put. Sve ono što je vezano za ljude, ljudi su problemljivi Danas je raspoložen da te pomogne, ali sutra izgubio volju. Pojavili se neki drugi interesi. Neke druge stvari se pomiješale. I gotovo. Onaj koji ti je jučer učinio dobro, danas ne na kraj pameti mu ne, ne pada da to Ili ga nestade, ili otputovo i tako dalje, tako dalje. Ali kad čovjek ima uza sebe, kao svoga zaštitnika i pomagača, onoga živoga i vječnoga, u čoj su ruci nebesa i zemlje, sve riznice. Takav nikada ne može biti na gubitku. I takav nikada ne može ostati bez zaštite i bez pomoći, bez obzira gdje se, gdje se našao i u kakvoj, i u kakvoj, kakvoj se prilici našao. Sedma vraća korist takvaluka na Dunjaluku jeste to što je takvaluk razlogom nestanka straha od štete i spletke nevjernika. Od štete koju ti nevjernici mogu nanijeti i od spletki koje ti nevjernici postavljaju. Kaže Allah Đelešanuhu, neste zbila, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Ako vi budete sabori, وَتَّكَوْا i budete se bojali Allaha Đelešanuhu, la yadurukum kejduhum šeja oni vam nimalo ne mogu nauditi. Njihove spletke vam nimalo ne mogu nauditi. To jeste spletke, spletke nevjernika. Pa vidimo, danas kada vjernik, koji je uvijek u nekim manjim skupinama, nekada i sam, putu ka Allahu te barek ili se par braći i tako dalje. Dok su se drugi okomili na njega. Zbog je vjere. I dok, dok drugi, dok nevjernici njegovu braću trpaju po zatvora, muče, ubijaju, proganjaju i tako dalje, koliko je samo potrebno vjerniku da ima onoga ko će ga štititi svih spletki. a vidjeli smo koliko je ljudi iz našeg naroda, iz našeg naroda, sa imenima muslimana, kako rovare i kako prave spletke, kako bi braću ubacili. Čak i ono u što, sa čime oni uopšte nemaju ništa. Ne bili ih nekako, ne bili ih nekako stavili na kušnju i na mučenja u zatvorima i tako dalje i tako dalje. Zato vidimo kolika je potreba mu'mina da ima tada da ima tada šta da ima tada onoga ko će ga sačuvati tih spletki i tih šteta sa kojima dolaze, dolaze nevjernici i s kojima žele nauditi, nauditi Allahom Želešanu robu. Osma vraća korist. Osma korist, korist takvaluka jeste ta, jeste ta što je takvaluk a <clears throat> razlogom silaska pomoći sa nebesa pri teškom stanju u kome se vjernik nađe. Silaska, dakle, pomoći sa nebesa u teškom stanju u kome se, u kome se čovjek, čovjek tek je nađe. Kao i u momentima kada se vjernici susretnu sa svojim neprijateljem. Kaže Allah tabarak wa ta'ala وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ Allah Đelešanuhu vas je pomogao na bedru, a vi ste bili tad malobrojni, bili ste slabi. Fattaku Allaha la'allakum tashkurun, pa se bojte Allaha Đelešanuhu da bi vam, da bi bili zahvalni. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلin. Kaže kada si ti rekao vjernicima, hoće li vam biti dovoljno da vam vaš gospodar pošale tri hiljade meleka koji će doći, koji će silaziti. To jeste sa nebesa. Bela in tasbiru wa tattaku wa ja'tukum min faurihim hada, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Zatim kaže Allah Đelešanhu Naprotiv, ako vi budete strpljivi bili i ako se budete bojali Allaha Đelešanhu i ako vas oni iznenada budu napali on će vam poslati pet hiljada meleka sve obilježenih Dakle, ovoj pomoći što je postavljeno za uslov? Ako budete strpljivi i ako se budete bojali Allaha I upravo ovo se desilo sa sa ashabima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kada su bili slabi i malobrojni i neopremljeni i susreli se sa mnogo mnogobrojnim neprijateljem i jačim i bolje opremljenim i bolje uhranjenim i tako dalje i tako dalje. Ali kada je došla pomoć Allaha te ne sa nebesa, ashabi su mogli svojim očima da vide ispred sebe kako mušniku leti glava, a on ga nije udario. Leti mu glava, pada čovjek, mrtav, a on ga nije udario. Dakle, da ste rekli Rasulullah sallallahu alaihi sallam, on je obavještava da je to bila pomoć sa nebesa. La hawla wa la kuvata illa billah. Kad se čovjek boji Allaha Đelešanhu i radi Allaha Đelešanhu sabri. Zato pripratite vraću na koliko ajeta Allah Đelešanhu spominje in tasbiru wa tetaku. Ako budete saburali i ako se budete bojali Allaha Đelešanhu. Što znači da ne može se na ovom putu bez sabra. Ne može. Ako ti misliš čemu upadneš u neki makar i mali problem, da odmah sad će doći sve to samo tebe da iznesu helikopterom i da te izbace na neko ne znam kako mjesto i tako dalje da se pruži ne znam kakav smještaj. To nije tako. Ta sunet Allaha Đelešanu nije takav. Moraš da saboriš, da dokažeš da tvoja ustrajnost na pravom putu neće biti dovedena zbog jačine kušnje koja koja udara. Neće biti dovedena. Jer ti nisi nije učinio da budeš Allahov rob dok ti ne dođu neka iskušenja. Ti si odlučio da budeš Allahov rob sve dok mu se ne vratiš. Sve dok mu se ne vratiš. Bez obzira kakve iskušenja dolazi. I kad si takav nijet donio i takvu odluku donio, šta ti preostaje osim da saboriš? I da vjeruješ da će ti Allah Đelešanu zasigurno dati rješenje. Nakon što ispuniš, dakle ono što se, što se od tebe traži. Tako su dakle jashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa nakon što su pokazali, pokazali sabur, sabur, u, u ishrani braća. Sabur u, u, u ishrani. Koliko su samo trpjeli što nisu imali da, da, da se najedu. Nisu imali čime glad da utole. Sam Resul sallallahu alaihi wasallam kako stoji u gospodinom predaji kada su Abu Bekr i Omer radijallahu anhuma izašli od gladi nisu dalje mogli. I izašli da, da da traže nekog medeta. Toliko više od gladi nisu mogli da su uzeli po kameni zarezani na stomak i stegli se dobro ne bi im bilo tako lakše izaše i traže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada su ga sreli, kad pogledaju, kad on zavezao dva kamena. Šta ćete, šta ćete sada kažeš Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? On dva kamena stavio od vlade. Pa su saburili na imetku koga su ostavili u Mekke. Pa su muhađeni saburili na imetku koga su podijelili sa svojom braćom Ensar je saburile sa imetom koga su podijelili sa svojom braćom muhađirima. Pa su saborili na, dakle, u svemu, u odjevanju, u ishrani, u svemu su saborili. I saborili onda kad se sreli sa nevjernicima, saborili sabrom i bojali se tako Allaha Đelešanuhu, da im je Allah Đelešanuhu u tim momentima, kad im je najpotrebnije bilo, poslao pomoć sa nebesa, pa je pa su svojim rukama i rukama vojske Allaha Đelešanu sa nebesa, vojs, kazni njihove neprijatelje, a, a, njima, a njima dao pobjedu, njima dao pobjedu nad širkom i mušicima, pa su zadobili dakle i ratnog klijena i zarobljenika i tako dalje i tako dalje. Zatim, ovdje spominje šejh, kaže pomoć sa nebesa nekada dolazi u obliku radosne vijesti. I u obliku smirivanja srca i zadobijanju pomoći od silnoga i mudroga kao što kaže Allah Đelešanu nakon ovih ajeta وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم a to je Allah Đelešanohu učinio zbog toga da bi vam radosnu vijest dostavio i da bi se vaša srca smirila sa time, a nema pomoći osim od Allaha silnoga i mudrog. A nema pomoći osim od Allaha silnoga i mudrog. Pa vidimo da je ovim, dakle, došla šta? Radosna vijest sa nebesa, subhanallah. Kako da se čovjek ne raduje kada vidi da mu je sa nebesa Allah Đelešanuhu poslao pomoć. Zato nije radosna vijest da se raduješ što si zasigurno kod Allaha Đelešanuhu vrijedan i na visokom položaju kad je on te barak ta'ala poslao ti pomoć. I Allah Đelešanu ne štiti kafire, on štiti samo mu'mine, one s kojima je zadovoljan, ne one na koje je srdi. I kaže što se na taj način smiruju srca. Kako, kako da i ne bude tako vraćan. U najtežim trenucima Allah Đelešanu spominje na, na Uhudu i na Hendeku također spominje Allah te barake u vezi te bitke kada, kada su vjernici ugledali Ahzab, dakle vojske koje su se sjatile i došle na, na rata Medine. Pa spominje Allah kada su vam srca do grkljana dopirala. Nije to, nije to nimalo lako. Nimalo to nije jednostavno. Kada se svi okupe i znaš da su došli da, da vas poubijaju i da vam porobe žene i djecu i da vas nestane sa zemlje kugle. Nije to lako. Kada je ashabima takvo stanje bilo, koji su bili okupljeni oko Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, šta je onda sa drugima? I kako je njihovo stanje? Međutim, Allah te ta'ala, Allah te ta'ala na ovaj način spušta ono sa čime se srce smire. To srce koje se bilo razlupalo i pi, u pitanje bilo još koliko može izdržati. Allah je žele na ovaj način spuštanjem svoje pomoći sa nebesa <clears throat> smiruje srce mu'minsko. Pa ona srca koja su do prije bila takva, odjednom su postala smirana sa čime? Sa pomoći Allaha Đelešanhu koji je poslao sa nebesa. وَمَنْ نَصُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ A nema pomoći osim od Allaha silnog i mudrog. Nema pomoći. Može se sad džemat oko tebe okupiti. I hoćemo da te pomognemo. I evo šta hoćeš da ti, šta ćeš da ti sredim? Šta ćeš da ti sredim? Da ti kupimo stan, da ti, ne znam ti, Obezbedimo pasoš ove zemlje, one zemlje, vize, šta, šta ti treba? Ako te Allah on ne pomogne, nema ti pomoći. I je sve kod Allaha Đelešanu. Sva rešenja su kod Allaha I ne može niko doći do nekog rješenja osim do onog kojemu Allah Đelešanu daje. Zato je uljudno i ispravno da se čovjek obrati onome kod koga su rješenja, a neko da se obraća onima koji ni sami sebi ne mogu rješenje da, da Ni sam sebi ne može da pomogne, niti sebe da, da zaštiti. I nema sumnje da čovjek koji se obraća i oslanja na ljude, da od ljudi traži neka rješenja, a ostavlja Allaha Đelešanuhu da je to način udaljavanja od Allaha te barake i padanja u srđbu i ljutnju Allaha Đelešanuhu. Ostavljaš njega te barake a kačiš se za neke druge. Za njega ostvorenja koja su u stalnoj potrebi za Allahom Đelešanuhu. Ne mogu okom da pomere, da tretnu ne mogu bez Allaha Đelešanuhu. I ti se opet njima, kod njih nešto tražiš. Oni su ti koji su važni. Oni imaju sad poziciju, oni to rešavaju. Vallahi ne rešavaju. Vallahi ne rešavaju. Sve rešava Allah dželevala. I zato treba čovjek da se boji Allah Da se boji Allah i da sabura na haku. Da ne popušta sa haka. Da ne popušta sa haka. Jer će ga Allah ostaviti Ostavit će ga onima sa kojima je počeo da druži i na koje da se oslanja i s kojima da se pomaže. Prepuštit će ga Allah Kao što će Allah na sudnjem danu ostaviti svakoga onoga i njegovo djelo koje je učinio u ime Allaha i u ime još nekog drugog. Odreći se i njega i njegovog djela. I vratit će ga onome radi koga je činio to djelo pored Allaha Đelešanu. Zato, cijenjena moja braća, u svim ovim stvarima kako zadire teuhid, kako zadire ispodavanje jednoće Allah te bareke, te bareke I sve je ovo vjera i svoja akida ahli sunnata, ahli sunnata od džemata. Deveta braća korist Deveta korist od takvaluka na Dunjaluku jeste ta što je takvaluk razlogom nestanka neprijateljstva i ezijeta, dakle uznemiravanja Allahovog groba Kaže Allah tabaraka ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Dakle, naredba je da se vjernici potpomažu u čemu? U dobročinstvu. Kogod vidi neki je da se može učiniti. Ako može sam da učini sam, ako može da učini sa još nekim, da neka ga učini. Jer ashabi radijallahu ta'ala anhum, zbog svoje ljubavi međusobne koju su imali i s kojom su živjeli, takvi su bili da kada bi sam činio dobročinstvo, želio bi da i njegov brat uzme udjel u tome pa da i on bude dobročinitelj. Jer zamislite jedan džemat u kome su svi dobročinitelji. I jedan čekaju da učine hajir. Možda bi danas mnogi bolje to razumeli kada, kada bi mi rekao zamislite ovaj ne, neće više niko od vas tražiti meta, Sad smo svi bogati da im rešimo problem udjeljivanja, jel? Kada su svi dobročinitelji. I kod, kod god se okreneš, nemaš ni malo sumnje da neko će ti nešto drugo učiniti osim dobročinstva. Allah akbar. Ostavio porodicu, otišao na put, ne brineš, tu su braće koja čine dobročinstvo, koja se brinu. Neće ti ostaviti da ti neka šteta bude i tako dalje. Oni su tu, oni su tvoja braća, oni su dobročinitelji, jedva čekaju da ti učine dobro. Kao što su govorili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا i udjeljivali su hranu jetimima i miskinima i putnicima Dakle, udjelivanje. I šta su govorili? In nema nutaimukum li vajhillah. Mi vas samo radi Allahova lica hranimo. Innama nutaimukum li vajhillahi. La nuridu minkum jazaan wala šukura. I mi od vas ne tražimo niti nagrade, niti da nam zahvalite. Mi vas ne hranimo zbog toga. Subhanallah. I to je to stanje mu'mina, braće. To je to stanje mu'mina i to je to stanje dobročinitelja. I to pomažete se u takvaluku bogo, u bogobojaznosti. Dakle, naređenje Allaha Đerašanu da se na tom polju potpomažemo. Da se na tom polju pomažemo. I ja je bitno vraćam da se razlikuje, dakle, šta je to takvalu? I koja, koje, koji je to, koje je to djelo gdje se vidi da je to takvalu? I da je to dobročinstvo? Da čovjek ne pobrka? Jer danas, danas gdje se ljudi potpomažu? Gdje se većina svijeta potpomaže? Potpomaže drug druga. Onaj koji ima neke interese zajedničke sa nekim. Onaj koji zna, ako, ako pomogne, ako pomognem ovoga, on je takav, on će mene sutra pomoći više. Ako mu danas znam, on će sigurno mene, to neće mi zaboraviti, on je takav. pomaže brata, kog moja majka rodila. Ali će, će pomaganje na takvaluku, na dobročinstvu, bez obzira ko u pitanju. Samo je u pitanju dobročinstvo na sve strane. Gdje su skupovi i rad na tom polju i gdje su džemati na tim osnovama. A nemojte se potpomagati na čemu na grijehu i na neprijateljstvu. Nemoj da budete oni koji će biti slijepi. Pa će slijedeći dakle te druge puteve, a ne puteve šerijatske kod potpomaganja, doći do toga da, da potpomaže svoga brata od majke i oca, makar on u grihu bio on i dalje ga potpomaže. Potpomaže ovoga zato što ga zavolio, radi čega ne znam nije, i potpomaže ga ovaj griješi Allahu Želešanu, on stoji za njega i potpisuje, potpisuje. La haula wa la illa Zar nam Resul sallallahu nije rekao pomozi svoga brata bio on zalim ili madlum, bio onaj koji čini nepravdu ili onaj kome se čini nepravdu pa su mu rekli Allah mi razumijemo kako da pomognemo bratu kada mu se čini nepravda ali ne razumijemo kako da mu činimo kako da mu pomognemo kada on čini nepravdu kaže spriječite ga u tome to će mu biti pomoć Spriječi ga u tome, to će mu biti pomoć. I te i njemu i drugima koji bi se za njim povedali. Međutim, nažalost, braćo, danas, danas čovjek se bori sa time da, da on sam nije taj zolumčar. Oko toga se lomi. Da on sam je zolumčar. A kada je neko drugi u pitanju, da čini zulum. U najvećem broju slučajeva čujemo isprike, pa ne mogu da se zamjeram, pa to će odmah svađa, pa on će odmah ovako misliti o mene. I stalno se ističe šta? Stalno neke druge nam stvari preče, nego li pravo istine i pravo Allah te tada. Međutim, u hadisi Kuciju, kako prenosi Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Doći će čovjek na sudnjem danu pa će mu reći Allah te barek vatala, ti si a, reći mu Allah te barek vatala, koji može pomoći za svjetnim hadisom? A, kaže, nemojte, nemojte ponižavati sami sebe. <clears throat> Kaže Rasul sallallahu, sallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Kaže, kako Allah poslanče da, da ponižava čovjek samo na sebe? Kaže, tako što će vidjeti istinu, vidjet će istinu, a neće stati uz nju. Vidjet će da se ona gazi, a neće stati da je brani. Pa će doći takav na sudnjem danu, pa će mu reći Allah Želešanu, zašto nisi, ti si znao istinu, zašto nisi stao na njenu stranu, zašto nisi branio? Pa će reći čovjek, bojio sam se ljudi. Pa će mu reći Allah te baraka reći je ti bilo da se mene bojio. Reče ti bilo se mene bojao. Nego ne odi. Jer kada se čovjek boji Allaha Đelešanahu, on ga zaštiti od straha drugih. <clears throat> On ga zaštiti od straha drugih. A kada čovjek izgubi strah od Allaha on se boji svakog majmuna i šeitana na mu se pojavi i nešto mu prijeti i nešto mu ovaj, sugeriše, nešto mu naređuje, nešto ga plaši. I to je taj sunet Allah je te barke dajete mogućnost da se njega bojiš, pa da mu šteti strah da bi. Ili ako to napustiš, ako to propustiš, da se ne budeš boja Allaha Đelešanohu, bojat ćeš se drugih, a imat će im more. Kako se to pojavi, ti ćeš morati očutati. Subhanallah. Zato cijenjena moje braće, u ovom ajetu vidimo je dakle, zabranom da potpomaganja na grijehu i neprijateljstvu, to jeste da se, da potpomažeš nekoga, da, da, da bude neprijatelj drugom bratu muslimanu, jel? Kao što danas, nažalost, vidimo, svaka skupina koja se odvojila, svaka skupina koja se odvojila, takvu priču stalno pravi i tako stalno govori protiv onih drugih da jednostavno pravi atmosferu neprijateljstva. Pa možda tamo gdje je jedan ili dvojica pogriješili, on napravi takvu hajku i podigne takvu prašinu, da zavodi svu braću. Svu braću odmah odredi, vi ste ovaj tabor, ovi su ovaj tabor, isto kao što je bilo za vrijeme, za vrijeme ashaba radijallahu ta'ala anhum, kada su se ashabi podvojili u dvije vojske u bici oko kada su munafici takvu igru igrali, da su zavadili ashaba Rasulullah sallallahu alaihi njihove sinove, pa su se našli u dvije skupine, u dvije vojske, spremni za borbu i susreli su se u poznatoj bici oko deve, kada je poginulo 70.000 muslima. I to je, vraćao posao munafika. I to je stvar munafika s kojom oni šta? Podižu, podižu i rađaju neprijateljstvo i ubacuju neprijateljstvo među muslimanima. sam. I onaj ko to ne prepoznaje i ko ne vidi, on će ga vidjeti kako on, on brani stav ovog džemata, on, on brani ovaj džemat, on i sve štiti, on i čeka i čuva od vatra džehennemske, zato što ga ne prepoznaješ. A da znaš kako ti rovari i pute vodi i do čega dovodi, ne bi mu da u Jer tu sebi ima toliko toga zbog čega da je u prvim generacijama ne bi mu dali u mešći da proviri. I mali Malik je čovjeka samo koji ga upitao kako se to Allah uzdigo. Šta to znači, znači al istava? Šta to znači? Pa nakon što mu ovo govori imaj Malik, kaže mu, izbacite ga iz mešćida, ovo je, ovo je izbacite ga iz, iz Pitao nečemu o čemu nije prije njega nije pitao. Samo zbog toga. A danas ljudi nema šta ne radi od harama. Nema šta ne radi. I e, on je taj koji štiti džemat i on je taj koji vodi džemat i upravlja i to je naš put i to je i to je. U pravu to može biti vaš put, ali ne može biti put Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Put Islama to ne može biti. Islam ima svoje jasne staze, ima svoje jasne propise. I svako ko slijedi tu stazu, taj je na pravom putu. Svako ko se toj stazi suprostavi, ko slije skrene, makar i za pedalj, makar i za trun jedan, kaže mu skrenuo si tu i tu. Ako smo mi skrenuli, bujrom upozori ukaži, pa ćeš da vidiš, inša Allahu Teala, ako mi dokažeš Kur'anom i sunnetom da sam pogriješio, vidjet ćeš kako ćemo da se vratim istinu. I kako nećemo, inša Allahu Teala, biti nađi kao što su mnogi inat vodile i teraju i dan danas inat, iako znaju da to nije bio put Rasulullah sallallahu alaihi I kada im tražim dokaz i suneta da je tako činio poslanik alaihi sallatu wasalam, nema dokaza. I onda se hvata za ulemu koja je došla nakon 10-15 vijekova, 10-12 vijekova nakon nakon Rasulullah sallallahu alaihi sallam, to pa oni su. A ako je to takva stvar, bez koje se ne može biti musliman, onda kažem ti da je nemoguće da to nije spomenuto u Koranu i sunnetu. Jer je sunnet došao preko ashaba Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Kako su oni bili ti koji su najbolji umetu, a nisu znali za tu stvar. A ti danas kažeš da bez te stvari ne možeš biti musliman. Kako? Reci mi kako. I to je vraćo. To su te neke stvari koje vjernik od sebe treba da ima. I nažalost, nažalost, mi danas imamo jedno stanje u kome većina braće je u jednom, da kažem ovaj, pasivnom stanju u džematu. Dolazi u džemat, kao da je to nešto, eto ja samo da sam tu, klanjam, ja odoh na vrata, svega postajam porodicu, svim mi imam porodice. I svi, sve mene naredbe da klanjam. Ali to te ne, ne oslobađa toga da budeš aktivan i da budeš onaj koji će očima gledati, jer će te Allah kao pojedinca pitati. Kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi Znači, da će se svaki insan na sudnjem danu osamiti sa Allahom Đelešanom. Pa će ga Allah Đelešanom lično njega pitati kao pojedinca i govorit će mu jesi li činio to, pa jesi li to, pa će mu spominjati djela koje je činio, pa će on potvrđivati jer nema tada izbora. Pa će pomisliti takav rob, kada mu Allah spominje sve te grije, pomislit će da je propao. A Allah Đelešanom stavio perdu između između, između njih i, i drugog svijeta. Pa niko to ne vidi, dakle, osim Allaha te baraka ta'ala i, i tog roba koji će, znači, svaki pojedinac biti u takvom halu. Pa ćemo reći Allah Đelešanhu, kao što sam ti na, su, na Dunjaluku pokrio ove grijehe da ti ne sazna svijet. Tako ću ti danas oprostiti. I zato, ocenjena moja braća, upozoravam i spominjem jako važnu stvar, a to je da se povede računa kada, je u pitanju, kada su u pitanju ljudi koji javno čine harame. Da su oni u velikoj opasnosti i mnogo gorem stanju od onih koji možda i čine neke harame, ali ne čine javno. Kriju. Slabi se ne mogu da se odupre, ali ne čine javno, kriju se. Dok ovi javno čine. javno čine harame. I nikoga se ne kriju. I još brane te harame da je to istina. I da je to vjera Allaha Đelešanu. Svatajte već. Zato treba, kaže mu'min, da uključi svoj mozak i da u džematu ne bude neko ko je bezvrijedan. Jer među vjernicima ne može da bude čovjek bezvrijedan. Svaki vjernik je vrijedan kod Allaha Đelešanuhu. I svaki insan po svojoj prirodnosti želi da je vrijedan, da ga svako poštuje i I u svakog vjernika si dužan da gledaš kao u stvorenje koje je jako vrijedno, jer je on vjerni grob Allahu Đelešanuhu u vremenu kada je većina svijeta u nepokornosti i kufru. Bio on mali, metar i 50, bio dva metra, bio siromah da nema hljeba da jede, bio bogataš, to nas ne interesuje. On je rob Allaha Đelešanuhu. I on mora da bude vrijedan. I kad budu u džematu svi vrijedni, kad budu svi vrijedni, jedni drugima u oči, vidjet ćemo inša Allah kako će onda da, da, da se kruh pokreće. I vidjet ćemo onda kako će oni ulezi koji haraju po džemata i rovare po džemata, kako će ostati bez svojih? Neće imati pomagača. Nema, neće imati podrške. Neće moći da dođu do izražaja. Jer će se emanet dati onima koji su za emaneta, a neće se emanet davati onima koji su koji su i emanet vjere doveli u pitanju, a kamoli, a kamoli druge emanete koji su im, koji su im podarili. Zato, cijenjena moja braća, trebamo da vodimo račun, inša Allahu ta'ala, i da budemo iskreni u riječima i djelima i da nastojimo da živimo u Kur'anu i sunnetu istinski i da naše stanje svodimo i račun svodimo naspram Kur'ana i sunnetu. Ne naspram nečega što će ljudi o nama govoriti ili što ćemo mi misliti sami o sebi. Pa kao što kaže na šeji, kaže kada bi sam svijet došli i rekao ti ti si čovječe, ti si najbogatiji na svijetu. I kada svi dolaze jedan po jedan govore ti ti si najbogatiji na svijetu, ti si najbogatiji na svijetu. Kaže sad da učiniti A ti nemaš kada da ideš. Hoćeš i kaže biti bogat ako ti oni to kažu? Kad svakako da bitiš. Isto je tako. Možeš ti sam za sebe govoriti i drugi da ti govore ti si mašala dobar musliman, ti si ovakav. A ti, ti znaš da nisi. Kakve to ima fajde kad će stanje pravde biti pred Allaha Đalešanom i nikom nepravda neće biti učinjena. Kako će se ljudi tamo braniti? Danas se brane na razne načine. Imaju mikrofon, pojačala, kad rekne ima da, da ga čuje na kilometru Ko on i šta je i šta sve radi za islam i tako dalje. Međutim, ali se čovjek sjeća toga kad dođe pred Olažiša, šta će odgovoriti? Kad ti tvoja koža počne da govori i svjedoči protiv tebe. Tvoje ruke kad počne da svjedoče protiv tebe. Tvoje oči, tvoje uši. Tvoje noge, sve svjedoči protiv tebe. Pa kad budeš govorio, šta je vama? A prije toga ti došao Allahu Đelešanu i kažeš Allahu ja, danas kao što je došlo u hadis pisanik Ali da će doći čovjek od Allah Žešanu i reće Allahu ja danas ne prihvatam nikoga za svjedoka osim sebe samog. Pa će se tome nasmiješiti Allah Žešanu i kazati dovoljno je to. Pa će početi da svjedoči dakle svi njegovi organi tijela protiv njega pa će im on reći šta je vama ja sam se kod Allaha zauzimao sa njim sam se porečkao a vi došli pa svjedočite protiv Protiv Kaže, pa će oni reći, onaj koji je dao mogućnost na Dunjaluku da jezik govori, dao je mogućnost danas da mi govorimo. Kako ćeš Allah u grobe, pobjeći od svoje I od svojih ruku i svojih oči. I svojih uši i svojih nogu. Kako ćeš pobjeći? I gdje ćeš se, kud ćeš se to sakriti? I kako misliš da to što danas prekrivaš istinu i što je umotavaš u neke celopane, i što je doteravaš da ljudi misle mašala kako ovo lijepo. Kako ćeš podnijeti kad se sve to razmota i kad na, na, na, na javu izađe sve ono što si, što krio, a Allah Đelešanuhu o ma sudur i zna ono što je u srcima, u prsima vašim. Subhanallah. Zato cijenjena moja braća, Allah te baraka da nas učini od bogobojaznih njegovih robova, od onih koji će danonoćno raditi i truditi se da izgrade iskrenost kod sebe, da izgrade bogobojaznost, da budu pokorni Allaha Đelešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa da budu oni koji će gledati očima istine i pravde, očima šarijata Allaha Đelešanu, očima takvaluka, oni koji će Allah dobiti furkan pa će moći da raspoznaju istinu od neistine Allah te baraka ta'ala molim da nas pomogne da budemo oni koji se vežu za Kur'an i za sunet Rasulullah sallallahu alaihi sallam koji stavamo će u knjigu razmišljaju o njoj što je jako bitno što je jako bitno jer kao što sam skoro rekao Allah Želešanu braćo nije Kur'an nije zadužio ljude da Kur'an nauče na pamet nije im to učinio vađiv. Ali im je učinio vađivom da rade po Koranu. Učinio im je vađivom da rade po Koranu. Zato bit ćemo pitani šta smo uradili i koliko smo radili po Koranu. Koliko smo radili po Koranu. Pa zbog toga, inša Allah, neka se svako boji Allaha Đelešanu koliko može i neka se potrubi da spremi da se spremi što bolje za povratak Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu molim da vas obilno nagradi i halalite za ovo vrijeme malo je poduše bilo ali se nadam inša Allah da smo neke stvari dotakli i da smo razumjeli ako Bog da i da će biti razlog da u nekim stvarima možda i drugačije postupamo i bolje radimo nego što smo do sada radili. Allah te bar ta'ala molim da pomogne islam muslimane, da pomogne i muđahide, da nas učine pomogače njegove izvješene vjere, da nas uputi na svaki hajr, da nas sačuva svakoga šara i da nam posljednje riječi u životu učini riječ šahadeta la ilaha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. في منتهى الرضوان صلى الإله على الحبيب وآله بصلاة حمد طاهر الأركان أكرم أحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدنان رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم الله زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أنعم علينا أنعم علينا أنعم علينا بالهدى الرباني أنعم علينا أنعم علينا آه أنعم علينا putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقام ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب